Kā sadraudzēties ar laiku? Dvēsela zina, ka pastāv mūžīgais laiks un tā vienmēr aug mūžīgajā laikā. Diemžēl uzturoties fiziskajā prātā jeb fiziskajā apziņā, mēs vienkārši nespējam domāt par kaut ko nemirstošu un mūžīgu. Mēs sasaistām sevi ar zemes laika robežām. Zemes laiks ir sašķelts daļās, minūtē divās trīs – Mēs jūtam, ka nemitīgi cīnāmies ar laiku, lai paveiktu savu darāmo. Tāpēc prāts sāk raizēties un kļūst nemierīgs. Taču lūdzoties un meditējot, mēs nesadalām laiku. Ar vienu skatienu mēs aptveram visu bezgalīgo un mūžīgo laiku, kas ir kā mierīga, nedalīta plūsma un ieejam tajā. Pirmais un galvenais – rast mieru prātā – Kad prātā būs miers, jūs ieraudzīsiet, ka tas, ko cenšaties panākt, ir viegli. Skrējējs zina, ja viņam būs liekais svars, viņu apsteigs. Ja šaubas, bailes, nedrošība vai citi negatīvie spēki nokļūst prātā, tad iztukšojiet to. Kad prāts būs kluss un mierīgs, spēsiet skriet visātrāk. Allaž uzlūkojiet laiku kā labu draugu – Ja sapratīsim, katrs brīdis ir Dieva dota zelta iespēja, varēsim labāk apzināties laika vērtību. Ja ikvienu iespēju mēs izmantosim ar bijību un apdomību, tad uz galamērķi mēs skriesim ar vislielāko ātrumu. Man pretim steidzas nākotne, jo esmu patiesības meklētājs. Man mājas mūžīgajā tagadnē jo esmu Dieva mīlētājs.